savdogarning ibodati va ahror yoki oshiqlarning ibodati. Mana mana shu uchala ibodatga quloq solamizda, siz bilan biz mana shu ibodatni qaysinisiga to'g'ri kelamiz? Yoki to'g'ri kelamizmi? Shuni ko'rib chiqamiz. Ammo birinchisi qullarning ibodati bu shunday ibodatki, qul o'zini hojasidan, o'zini xo'jayinidan buyurgan buyrug'ini bajarmasa jazo yeyishlikdan qo'rqqanligi uchun ibodat xizmatini qiladi. Ya'ni xo'jayin sotib olgan qulni, xo'jayinning mulki, buyumi buyurgan ishini qilmasa jazolashlikka haqqi bo'ladi. Qulni ibodati Alloh taoloning ibodatini qul suratda qiladigan kishi bu Allohning jahannamidan qo'rqib, Allohga osiylik qilsa, Alloh taolo uni jahannamga solib azoblashligidan qo'rqib ibodat qiladigan kishi bu qulni ibodatini qilayotgan kishi. Albatta bu yaxshi. Chunki jahannamga solib azoblashdan qo'rqqan kishi avval mo'min odam. Chunki jannatni, dozoqni borligi ishonmasa hayodan qo'rqsin? Agar qo'rqmasa hayodan ibodat qilsin? Shunisi ham katta gap birodarlar. Ikkinchisi savdogarning ibodati. Savdogar kim? Savdogar foyda quvadigan odam. 1 ikki, 2 ni 4 qiladigan odam. Savdogar uzoq yurtga boradi, mashaqqat yelkasiga oladi. molini, jonini halokatga ro'baro qiladi, ko'paytirishlik, katta foyda olishlik maqsadidir. Endi savdogarning ibodati shunday ibodatki, Parvardigor bilan u go'yoki ittifoq tuzadi. Parvardigor, men sen aytgan ibodatni qilaman, evaziga sen menga foyda berasan. Nimani berasan? Jannatni berasan. Savdogar ibodati jannatni umid qilib ibodat qiladi. Bu quldikidan ozgina balatroq. Chunki qul majbur bo'lib qiladi, savdogar ixtiyori bilan qiladi. Ammo uchinchisi bu ahrorlar, hur bandalar yoki oshiqlar, ularning ibodati shunday ibodatki, ularga do'zaxda ham qizig'i yo'q. Jannatda ham qizig'i yo'q. Ularga Alloh taologa bo'yin egishligini o'zi mukofot. Alloh taolo o'zini tanitib qo'yganligi o'zi ibodat. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deydiganlar qatoriga qo'shib qo'yganligi uchun mukofot. U jannatdan ham, dozoqdan ham umid qilmaydi Parvardigorni roziligi bo'lsa bo'ldi. Mana shunday ibodat bu hur bandalar, ozod bandalar ibodati. Mana uchta ibodatni aytib o'tdik. Shu qaysinisiga to'g'ri kelamiz? Siz bilan biz. Har bittamiz o'zimizni kimligimizni bilamiz. O'zimizni kimligimizni bilmasak, bitta bir maslahat bor. Ibodatda Alloh taolo bilan bo'lgan aloqamizda iymonda qaysi darajaligimizni bilmoqchi bo'lsak, birodarlar, yolg'iz qolganimizda o'zimizni muroqaba qilaylik de. Mana hozir birodaringizdan yotganingizdan ham chiqib ketgisi kelmay turarsiz. Peshinda o'qiysiz, hamma ko'radi. Asrda o'qiysiz, hamma ko'radi. Lekin bomdod namoziga uyg'ongan paytingizni eslaydi o'zingiz kimsiz? Uyg'ondingiz. Uyg'onganingizni o'zingiz bilasiz, Robbingiz biladi. Shu yerda shart turib keta olasizmi? yoki yolg'iz qoldingiz, qo'lingizda televizorda pul turibdi. Ana shu ma'siyat paydo bo'ldi. Hech kim yo'q oldingizda. Olib olasizmi? Qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan bizni gapirtirmaydi. Al-yawma naxtimu ala afwahihim va tukallimna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qiyomat shunday kunki, bu kunda Alloh taolo og'izlariga muhr urib insonlarni, qo'llarini, oyoqlarini gapirtirib qo'yadi, qilib o'tgan ishlarini deydi. Sizga qozi ham kerak emas, advokat ham kerak emas, sot ham kerak emas. O'zizga o'ziz qozi, o'zizga o'ziz guvoh, o'zizga o'ziz ana shu jazoni oluvchi. Mana shu a'zolarimiz birodalar o'zi guvohlik ko'tadi. Shuning uchun biz o'zimizni kimligimizni yolg'iz qolganda bilib qo'yaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi. Salasun ma kunna fihi wajada halawatal iymon. Bir odam umrida asalni totib ko'rmagan bo'lsa, unga ming xil yo'l bilan tushuntirish mumkin. Mamonga o'xshaydi, jicha shirinroq, Banonga o'xshaydi, jichcha o'tkirroq. 100 xil, 1000 xil yo'l bilan tushuntirasiz, lekin o'sha odam shu asalni bir ozginasini totib ko'rmaguncha hech qachon uni mazasini nima qila olmaydi? Tasavvur qila olmaydi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal janna." Qaysi bir kishi qalbida ixlos bilan, chin yuradan ishonib turib, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik bersa, albatta jannatga kiradi. Shundaymi? Inshaalloh bu yerda hamma mana shu kalimani yurakdan aytgan odamlar deb gumon qilamiz o'zimizni. Asalning mazasi bor, issiqni mazasi bor. Hozir derazani ochsangiz sovuqni mazasi kiradi. Totib ko'ryapmiz. Endi siz bilan bizga berilgan mana shu iymonni ham mazasi bor. Totib ko'rganmizmi? O'sha ochib-ochib turasizlar vaqti-vaqti bilan, havo nima bo'lib ketyapti? Og'irlashib ketyapti o'rtada. Inshaalloh ana shu bomdodgacha bilamiz birodarlar. Yilda bir marta bo'ladi. Uyqu kelsa ozgina yengaylik o'zimizni. Chunki mana domla aytib o'tdi, qaysi bir kishini mana shu Ramazon qadr kechasida har bittasining oldiga kelib Jibril salom beradi deyildi. Jibril salom bergani qayerdan biladi desa, ana shu qadlar titrab, etlari junjukib, ko'ziga yosh kelsa Jabroil kelganligini hissin deyilyapti. Istaylik o'shani uyqusi o'rmasdan. Birodarlar, 365 kun uxlayapmiz. Bir kun uxlab bedor bo'laylik Alloh uchun. Xo'p, iymonda halovati, iymonda mazasini bilamizmi qanday? Totib ko'rganmizmi biz biror marta? Ha endi iymon nima? Asallardan totib ko'rgani. Undan ham shirinroq narsa birodarlar. Iymon shunday bir boylikki, shunday bir ne'matki, Alloh taolo faqat faqat faqat yaxshi ko'rgan bandalarga ato etadi bu narsasini. Mana o'tgan suhbatlarimizda Basra ahli mol yaxshimi, ilm yaxshimi deganda Abdulloh ibn Abbosga kelishdi. Shunda aytib berdi, ilm afzal dedi. Aytib aytib berdi nima sababdanligini. Molni sen qo'rg'ilaysan, ilm seni qo'riqlaydi. Molga javob berasan, qiyomat ilm seni ko'taradi. Birodalar, iymon degan narsani payg'ambarimiz aytadi. Kimda quyidagi 3 ta sifat bo'lsa, iymonni mazasini totib haqiqatdan deydi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iymon. Kimda quyidagi 3 ta sifat bor bo'lsa, iymonni nimaligini tushunibdi deydi. Diqqat qilamiz. Birinchisi, an yakuna Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Birinchi, eng asosiy shart Alloh va rasuli shu kishi uchun boshqa hamma narsadan ustun bo'lsa. Nafsidan ham, bola chaqasidan ham, ota-onasidan ham, molidan ham, tijoratidan ham ustun bo'lsa. Albatta tushunishimiz oson emas buni. Sahobalarda payg'ambarlar hayotdan ba'zi bir misollarni keltirmasak. Alloh va rasulini hammadan ustun ko'rgan kishilar qanday insonlar bo'lgan? Rasul aytadi: "Vallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min waladihi va validihi wan nasi ajma'in." Allohga qasam deydi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlarni bittanglarni iymoninglar to'liq bo'lmaydi, toki men unga otasidan ham, bolasidan ham, o'zini jonidan ham va butun insonlardan ko'ra men mahbubroq, ustunroq bo'lmagunimcha, meni hammasidan ko'proq yaxshi ko'rmaguncha iymoni to'liq bo'lmaydi dedi. Shu savol berib ko'raylik-da o'zimizga. Mana shu qilayotgan ishingdan Rasululloh rozi bo'lmasdi agar tirik bo'lsa desa, shart tashlab yuboramizmi? Qiyomat kunida birodarlar, biz ummati Muhammadmiz, bizga Kavsar havzi berilgan inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafoti bor. Kavsar havziga bir to'p ummati Muhammad borganda hadislarda keladi. Farishtalar haydar ekan, qaytinglar orqaga deb. Bu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deganlar. Muhammad rasululloh vasallam kelib, nimaga haydayapsizlar? Bular meni ummatim, bular meni ummatim deganida, "Yo Rasululloh, siz bilmaysiz, sizdan keyin bular nima ishlar qilganligini." Bular o'zgartirgan, o'zgartirgan, o'zgartirgan. Shunda Rasululloh o'zi qaytarar ekan, "Haydanglar bular" deb. Birodalar, o'layotganda otamiz, onamiz o'zini o'ylab ketadi. Bolamiz, chaqamiz o'zini o'ylab ketadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday zot bo'lganki, ummatim, ummatim, ummatim deb o'tgan. Har bitta payg'ambarga ijobat bo'lishi aniq bo'lgan bittadan duo bergan dunyoda. Hamma payg'ambar uni dunyoda ishlatgan. Men ummatim uchun oxirda olib qo'ydim dedi. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ryapmizmi? Bir bolani ota-onasi go'daligida tashlab ketgan bo'lsa, hali bolani bir boqqan ota-ona oladida katta qiladi. 20 ga kirgandan keyin haligi ota-onasi keladi tashlab ketgan. Keladida bolam, men seni otayman, men seni onayman deb qo'yishligini o'zi, o'zini tanitib qo'yishligini o'zi shu bolani muhabbatiga sabab bo'la oladimi? Nima bo'pti deydi. Bu kimni taniydi bu bola? Boqqan ota-onasini taniydi. Tanigan odamini yaxshi ko'radi odam. Tanimaganni yaxshi ko'rmaydi. Biz Rasulullohni taniymizmi? Yo'q birodarlar, biz tanimaymiz. Agar taniganimizda boshqacha odam bo'lardik. Sahobalarni qaranglar. Mana shu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganda Hazrat Umar quloq solib turdi. Qaranglar-da, nimaga payg'ambar endi Arab jazirasidan chiqqan? Shu savol kelganmi kallalarga? Nimaga O'zbekdan, Qirg'izdan, Tojikdan, Qozog'dan, nimaga Arabdan chiqqan? Nimaga Arab jazirasidan chiqqan? Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Bir qancha sabablarni aytadi ulamolar. Avvalambor Allohning bir irodasi. Arablarda tabiati nohatta bir sodda xom tabiat bo'lgan ekan. Haligi kurgular bo'ladi-yu, abrobotga qilinmagan yog'och. Xomda qaysi tomonga ursangiz ketaveradi. Arablar tabiat shunday bo'lgan ekanki, bitta narsani to'g'ri deb ishontirib qo'ysangiz, o'lib ketsa ham qilavergan ekan. Bitta narsani noto'g'ri desangiz, otib yuborsangiz ham qilmagan ekan. Shunaqa sodda tabiat bo'lgan ekan. Ular bizga o'xshab burishmagan ekanda, Rasululloh qanday gapirsa shunday olgan ekan. Xuddi shu Hazrat Umarga Rasululloh deyapti shu hadisda. Otangdan ham, olingdan ham, bolangdan ham, boshqa odamlardan ham men yaxshi ko'rmaguningcha iymoning to'liq bo'lmaydi desa, soddalikni qarang. bopti deb qo'ymayapti bizga o'xshab. O'shuning uchun roziyallohu anhu bo'lgan. Ya Rasululloh dedi, men sizni dedi otamdan ham yaxshi ko'raman dedi. Onamdan ham yaxshi ko'raman dedi. Bolalarimdan ham yaxshi ko'raman, faqat o'zimni ko'proq yaxshi ko'raman baribir men dedi. Ko'ryapsizmi? Shunda Umar sizga hali iymoni to'liq bo'lmabdi deganda, Allohga qasam, shu lahzadan boshlab sizni o'zimdan ham ko'proq yaxshi, mana endi iymoni to'liq oldi dedi. Biz shunaqamizmi? Biz iymonning mazasini tushunmoqchi bo'lsak, Rasulullohning kimligini o'rganishimiz kerak. Bizchi kerak emas 5-6 odam tarixini bilamiz. Siyosatchilarni, harbiy odamlarni, sportmenlarni, qanaqa razmerini, qanaqa futbolka kiyishigacha bilamiz, lekin Rasulullohni tanimaymiz. Alloh va Rasuli hamma narsadan ustun bo'lishligi kerak iymonning mazasini tushunishlik uchun birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ansorlar kelib bay'at berishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Meni dedi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib borishni taklif qilganda, meni molinglarni, joninglarni, oilalarni, farzandlaringlarni qanday himoya qilsanglar, shunday himoya qilasizlar dedi. Ya'ni butun arablarni qilichi sizlarga qarshi bo'ladi dedi ma'nosi. Shunda sahobi e, ansorlar, "Ya Rasululloh, agar biz shuni qilsak, bizga nima bor?" dedi. "Falakumul janna." Sizlarga jannat bor dedi. Uzating qo'lingizni, bayat beramiz dedi. Kelishdik dedi. dunyodagi hamma mashaqqatni bo'yniga olishyapti. Alloh va rasulini rozi qilishlik yo'lida. Biz bitta ma'siyatni tashlab olsak ham katta ish qilganga o'xshayapmiz. Ha? Sigaretni tashlab olsak, "Voy, men katta ish qilib qo'ydim Alloh uchun." Bomdod ikki marta jamoatga chiqib o'qib qo'ygan bo'lsak, o'zimizga sig'may ketamiz. Ular Alloh va rasulining roziligi yo'lida hamma narsaga tayyor bo'lishgan. Jannatga oshiqlar degan darsimizda aytganmiz. Ana Abu Dahda roziyallohu anhu payg'ambarimiz bir yetim bolani xurmosi qo'shni tomonga o'tib ketdi, devor tortdi qo'shnisi. Yetim bola kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu daraxtni olib bering, bermayapti qo'shnim dedi, qo'shnisini chaqirtirib keldi. Daraxtni yetimga qaytarib ber desa, bu fosiq yo'q dedi. Rasululloh buyruzi yo'q deyapti. Badbaxtlikni qarang, Rasulullohning zamoni saodatda yashaydi, Rasulullohni ko'radi, eshitadi, gaplashadi, lekin iymon keltira olmayapti. Senga dedi Xalifa Fosiqqa, jannatda bitta va'da qilaman, xurmo daraxtini dedi. Jannatiy bo'lasan, bitta xurmo daraxt seniki bo'ladi desa, yo'q deyapti. Ana shu zamonda yashab badbaxt bo'lib yashagandan ko'ra iymon bilan yashagan yaxshi emas hozirgi davrda. Ne baxtga paytda tug'ilishlik va ne badbaxtlikki iymon keltirmaslik Rasulullohga. Abu Dahda roziyallohu anhu shunday turdi. Rasulullohda bitta gapiga jonini beradi sahobalar, lekin bu yerda hech kim nima qilishlikka aqli yetmasdan turib qoldi. Shunda Abu Dardo roziyallohu anhu momenti fursat qifolab qoldi, turdida aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "Agar o'sha xurmo daraxti" dedi. Ona yetimni xurmo xilsini. Ona fosiqdan sotib olib, yetimga qaytarib bersam, "Hay, va'da qilayotgan daraxtingiz menga bo'ladimi?" dedi. Fursatni urib qolgan birodarlar, biz ham shu bir fursatda o'tiribmiz. Qadr kechasida o'tiribmiz, olib qolaylik. Ha dedi, Abu Dahdar nima qildi? Bordi Ali Fosiqqa, "Meni tanisana" dedi. "Taniyman" dedi. "Bog'ini bilasan?" dedi. Rivoyatlarda ikkita bog' deyilgan ekan. Madinadagi eng katta ikkita bog'ini ichidagi qo'rg'onlari bilan ana shu Nasiya bitta xurmo daraxtiga shart almashtirib yubordi. Alloh va rasuliga yetishli yo'lida bori burdini bergan ular. Biz bori burdimizni dunyo yo'lida beryapmiz. Bomdodga turishimiz qiyin, lekin to'rda qora suvda savdo yaxshi bo'ladi desa, yotib ham qolishga tayyormiz. 20 rakat taroveh namozida turishi qiyin, lekin 12 soat konteynerda turaverasizlar, birodarlar. Ko'ringlarda, biz nimani qo'lyapmiz, nimani yo'lida nimani berishga tayyormiz. Hatto aka-ukachilikka kechib yorishga ham tayyor bo'lyapti ba'zilar, ozgina dunyo matosi uchun. Bizda bo'lsin iymonni halovati. Qaralashi qalbimizda to'g'risida nima bor? Alloh va rasulimi? Oddiy e, savol. ko'p pataraman. Chiqsiz mashinangizni qolpog'i yo'q hozir. Siz qilasiz chunki qalbingizda to'rida joy bor mashinaning qolpog'iga. Chiqsiz televizorni kuydirib qo'yibdi, aka sindirib qo'yibdi. Siz qilasiz, bo'g'rasiz, lekin peshinda o'qimadim dada, qazo bo'lib qoldi desa siz qilmaysiz. Bizda bo'lsinmi iymonda halovat? Bizni qalbimizda to'rida nima bor, nima yo'q. Xo'p, mana endi Alloh va Rasuli hammadan yaxshi bo'lishingiz uchun. Mana aytdik, hali yetim bola ota-onasini tanisa, ini yaxshi ko'rar ekan. Biz nima qilsak Alloh va Rasulni yaxshi ko'ramiz? Nima qilsak? Allohni tanisak. Innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama. Allohni Allohdan ko'proq olim bandalari qo'rqadi. Olim deganda albatta mingta kitob yodlash shart emas, birodarlar. Allohni tanidingizmi? Kimligini, o'zingizni kimligingizni tanidingizmi? Shuni o'zi qo'rqishlikka kifoya qiladi. Albatta tom-tom kitob yoqib, tom-tom kitobni yodlashlik shart emas. Allohni tanidingizmi? Demak, shu qo'rqishlik o'zi kifoya qiladi. Tanimaymiz, qo'rqmayapmiz. Men ozgina ochib oladi derazalarni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalar Alloh va Rasulining hammasini ustun ko'rishgan. Hubayb ibn Zayd roziyallohu anhu iymonga kelgandan keyin musulmonlar birinchi g'azot, birinchi jihod Badr g'azotida musulmonlar yengdi. Mushriklar qattiq bir ozor chekdi. Ularda bir yaralar hali bitmasdan turib bir mashaqqatga kirib turgan paytda Ubay Hubay ibn Zayd ushlashib oladi musulmonni. Ochib qo'ying shuni oxirigacha. Ozgina havo kirsin. Shu kishini Badrdagi alamini olish uchun butun Makka ahli to'planib tashqariga olib chiqishdi. Ostib qo'yishdi va go'shlarini nimta-nimta qilib kesishdi. Har safar qo'lini bir chekasidan kesib sidirib tushib olgandan keyin hozir seni o'rningda Muhammad bo'lib sen uyingda bola chaqang bilan o'tirishingni xohlamiding deganda shuncha kesib azoblaganda indamagan mana shu so'zni eshitganda dod deydi. Rasulullohni oyog'iga tikan kirishini xohlamayman, meni qiymalab tashlasang ham mayli deydi. Rasulullohni shunday yaxshi ko'rishgan, u faqat quruq gapi uchun deyapti birodarlar. O'shuning uchun Alloh roziyallohu anhum Alloh ulardan rozi bo'ldi deyapti. U oson gap emas bu. Bu unvon emas bu. Alloh taolo bandalarni kechirganligiga bir ishora bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 314 ta sahobasi bilan charmoq yo'lini to'sgani chiqadi Badr g'azotida. Narada mushriklar 1.5 mingta mushrik qurollangan holatda kelib, ikkita tuyo bilan chiqqan ekan musulmonlar. Kim urushgan ikkita tuyo bilan chiqadi? Shunda sahobalarga maslahat soldi. Ya Rasululloh, Rasululloh aytdiki, "Ashir ya Yohannas, ey odamlar, maslahat qilinglar, nima qilaylik?" dedi. Turishdi, maslahat berish, urushamiz, urushamiz deydi. Işte. Umar ibn Hattob aytdi, Abu Bakr aytdi, Miqdod roziyallohu anhu turib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. Biz Banu Isroil Musa payg'ambarga aytgandaqa gapni aytmaymiz. Nima degan edi? deganida? "Izrabanta bu robbuka la inna hahuna qoidun." Quddusni olasizlar, mana shu bitta eshikka hujum qilsanglar, sizlarni kelib Alloh vahiy qilganda, "Ey Musa, bor, sen Robbing bilan urushaver, biz mana o'tirib turamiz" deyishgan edi. Biz uni demaymiz. Balki aytamizki, "Ya Rasululloh, boring, siz va Robbingiz borib mushriklar bilan jang qiling, albatta biz siz yoningizda turib jang qilamiz" deydi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, "Butun dunyoda deydi, berardim shu so'zni olish uchun men" deydi. Bu shunday gapni gapirdiki, butun dunyo meniki bo'lganida shu ikki ikki og'iz so'zni men aytishlik huquqini berardim shu kishiga deydi. Shunaqa yaxshi ko'rishgan. Shunda payg'ambarimiz 3-marta yana so'radi. Ashiru ilayya ayyuhannas. Odamlar nima qilaylik dedi? Bu gapirgan uchala odam makkalik muhojirlar edi. Shunda ansorlarda sayyidlardan bo'lgan Sa'd ibn Mas'udida "Ya Rasululloh, la'allaka amina. Bizdan kutyapsizmi?" Ya'ni qarang, 3 marta so'radi, makkaliklar javob berdimi? Madinaliklar payg'ambarimizga va'da berganda himoya qilish edi. Madinani ichida himoya qilamiz degan edi, kechsiz Madina. Endi bu Madinani tashqarisida bo'lyapti. Payg'ambarimiz o'yladiki bu yerda, shunday bir so'z bo'ldiki, Bular sizi biz Madinada himoya qilamiz deganmiz, tashqarda demaganmiz degan narsa o'tib qolmadimikin deb turib, ansorlardan chiqishligini kutyapti. Muhojirlar fido qilishligini aytayapti. Shunda Sa'd ibn Mas'ud xafa ketyapti-da. Ya Rasululloh, bizdan kutyapsin shu gapni. Ya'ni biz aytishimiz kerak shuni. Ya Rasululloh dedi, agar dedi, Birokil g'imat Makka bilan Ashayman 14 ta qabila dedi. 14 ta qabilani kesib o'tishlikka buyursangiz, albatta orqangizdan ergashamiz. Ya Rasululloh buyuring. Biz dengizga sho'ng'imiz sho'ng'ing desa deyishdi. Shunday kishilar bo'lganlar birodarlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam abshiru dedi. Ikkita mukofotdan bittasi albatta bo'ladi bizga dedi. Yo ana shu karvon boramiz, yo jihodda yengamiz o'lja olamiz. Mana shunday bandalariga Alloh taolo g'alabani albatta ikkitadan bittasini va'da qilgan. Abdulloh ibn Huzofa Sahmi roziyallohu anhu Mana musulmonlar Rumga qo'shin tortib borganlarida Rum podshohlaridan musulmonlarda Muhammadga bo'lgan, payg'ambariga bo'lgan hurmati juda qattiq deydi, iymoni mustahkam deydi. Asir tushganlar bo'lsa tutib kelinglar, biz sinab ko'ramiz dedi. Ular ichida Abdulloh ibn Huzofa ham bor edi. Musulmonlarni olib keldi. Asrga qo'yishdi. Abdulloh olib keldi. O'sha zamondagi eng kuchli ikkita imperiyani bitta imperator oldiga qo'yib turib, asir tushgan, o'lishiga 15 ta kam aniq bo'lib turgan odamga aytyaptiki, Bitta taklif bor dedi. Xo'sh dedi Abdulloh, Muhammadni dinidan chiqasan dedi. Meni dinimga o'tasan, seni qo'yib yuboraman dedi. Su yo'q dedi. Bo'lmasam o'ldirib olaman desa, o'shini deb kelganman bu yerga dedi. Shoh hayron bo'ladi. O'lim bilan qo'rqsa qo'ymayapti, chunki o'lsa qayerga boradi? Rasulullohning oldiga boradimi? Hozir o'lib qolsak da siz ozingni shamol ostida qo'rqamiz o'limdan. Ha birodarlar, o'lsak qaboramiz, o'ylalarchi? Mana shu hali biz o'limni bir tomonini ko'ramiz, ikkinchi tomonini ham qaranglar-da. To'g'ri bola chaqangiz, mol dunyodan ayrilasiz, lekin baribir alishingiz bor. Ikkinchi tomonni qarang-da, kim oldiga borasiz? Agar siz rostlarni rostdan yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, bugun ketmaysizmi agar kelib qolgan bo'lsa biletingiz. To'g'rimi? Biz mana shu dunyo matosidan boshqa muhabbat yo'qligi uchun ajralganimiz kelmaydi. Chunki boshqa narsa yo'q bizda. Podsho unda yana bitta taklif bor dedi. Xo'sh, diningdan chiqasan. Meni dinimga o'tasan. vazirimni qilib olaman deydi. O'sha paytdagi ikkita kuchli davlatni bitta podshosi menga vazir bo'lasan deyapti. Butun dunyo boyligini, butun dunyo hukmini yoniga qo'yib qo'yapti. tolla desa, yo'q deydi. A bo'lmasa o'ldiraman deydi. Shunga kelganman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoda musobada qilishinglar demaganmidi? Olib borishdi, devorga qo'yishdi, kamonchilarga buyurdi, tegizmasdan yoniga o'qlar otishdi. Sayildi. Yana olib kelinglar dedi. Cho'tishdi. tushdi. Yana bo'lmadi. Olib chiqib o'ldirib dedi. Olib chiqdi va Abdullohni tashlashdan burun bir qancha musulmonlar olib kelib turib, katta dosh qozonda qaynab turgan yoqqa tashlashib oldi ikkitasini. Bir pasda vojiyatida go'shi suvdan ajrab ketdi, shahid bo'lishdi. Endi Abdullohning navbati kelib, yoqqa qitmoqchi bo'lganda yig'lavordi. Yig'lavordi. Shoh kelishib boshlab oldi. "Ma yig'ladi" dedi. "Sindi" dedi, "Qo'rqdi" dedi. Olib keldida yana taklifini aytuvdi, yana yo'q dedi. E, qurib ketgur" dedi. "Nimaga yig'lading bo'lmasa?" dedi. Aytdiki, mendan burungi ikkita birodarim jonini Allohga o'zi fido qildida, Allohning diydoriga, Allohning roziligiga yetishdi. Men nima yig'ladim aytaymi dedi. Ya e, Abdulloh seni tashlashadi hozir. O'lasan. Allohning diydoriga yetasan. Shunaqa arzonmi Allohning diydoriga yetishlik. Nimaga jonim mintamasu? mingta yo'lim jonim bo'lsa, mingta jonimni Alloh yo'lida bermayman. Jonimni bittaligiga yig'ladim deydi. O'shuning uchun ulardan Alloh rozi bo'lgan bo'ladilar. Podshoh tan berib aytadi, peshanamdan o'p qo'ysang bitta qo'yib yuboraman seni deydi. Boshqa musulmonlarda hammi? Boshqa musulmonlarda ham. Abdulloh aytadi, o'ylab ko'rdim deydi, bitta bitta nasroniy peshanasini o'p qo'ysam unchalik katta gunoh bo'lmasa kerak deb peshanasini o'p qo'ydi, podshoh deb qildi, qo'yib yubordi bo'lardi. Abdulloh ibn Umar ibn Xattob har bitta musulmon dedi, Abdullohni peshonasini o'pish kerak, birinchi bo'lib men o'paman dedi. Ana akalar. Butun dunyoda borligini berganda ham Alloh va Rasuli degan, o'ldirib yuboraman degan ham Alloh Rasuli degan. Chunki Alloh oldiga borishga mushtoq bo'lgan ular. Biz nima qilsak oshiq bo'lamiz. Mana bugun endi yarim soat yemamu deyish yo'q. Bir bolaga otasi mana shu shudgarni bir soatda kavlab qo'ysang, mana tikko senga desa, haligi shudjani yarim soatda kavlab qo'yadi. Chunki nima bor unga? Mukofot bor. Charchaydimi? Yo'q. Qiylanadimi? Pauza ushaydimi? Nimaga? Ana shu ko'zlagan maqsadiga yetkazyapti shu mehnat. Endi bu mehnat mashaqqat emas unga, nima u? Rohat. Chunki oshiqda mashinaga. Agar siz bilan biz ham birodarlar, uylangan davrimizni eslaylik, remont qilganmiz uyni. Usta aytmaganmiz u paytda. Har kim o'zi qilar edi. Chunki siz shu remont kutsangiz nima bo'lar edi? To'y bo'lar edi. yoki ana shu dedi o'rsangiz yoki torg'izni sotsangiz, hosil desangiz kuzda nima qilar desiz, uylab qo'yar edi. Bu o'rishlikni otangiz dam olsam siz o'rgansiz borib. Chunki bu mehnat sizni bir maqsadingizga yetkazar edi. Agar birodarlar, biz Allohga oshiq bo'lsak, Allohni diydoriga yetishlikka qasd bo'lsa qalbimizda, ibodat mashaqqat olar ekan bizga. <coughs> Haliga qanchalik biz pasmiz, qanchalik susmiz iymonda. Yechcha jonimiz qiylanib ketsa, og'iz ochib olamiz. Nasa qiylanib qoldim. Yechcha sovuq bo'lsa, tayammum qilib qo'yishga intilib qolamiz. Nimaga? Qiylanib qoldim. Ibodatda qiylanyapmizmi? Demak, biz oshiq emasmiz. Ibodatda rohat olgan sahobalar. Ali roziyallohu anhu Xudoga nazar salib qolganda, totsa dot Namoz o'qiyotganda sug'urib olasizlar dedi. Namozga turganda ular ruhtevaga chiqib ketgan. Namoz o'qib bo'lgandan o'qiyotganda sug'urishgan, namozni salom bergan hushidan ketgan. Og'rida sezgan emas ular. Chunki Robbisiga oshiq bo'lgan ular. Mas bo'lgan ular namoz o'qiganda, Allohni bir ibodati bilan iymonni bir huzur halovatini topib mas bo'lgan ular. Demak, iymonni mazasini tushunish uchun birinchi shart bu Alloh va Rasuli hamma narsadan ustun bo'lishi kerak. odamlarni maqtovdan ham, odamlarni yomonlashdan ham sizga qizig'i bo'lmasligi kerak. Qo'lingizda bo'lsa ham bo'lmasa ham. Mana rizq haqida dars o'tdik-a? Mana bir qancha birodarlar bu yerda eshitishdi. O'zi dunyoda o'zida yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, taqvo qilmay ilojingiz yo'q ekan. Biz ibodat degan faqat oxiratda olamiz deb o'ylaymiz mukofotini. Ishonaveringlar, dunyoda o'zini ham olasizlar. Bu faqat Alloh bilan biz o'rtamizdagi aloqamizga bog'liq, qanchalik tez, qanchalik kelishi. Ali Alloh bilan zo'ri degan aloqasi, Allohga oshiq edi ekan, Allohni do'st edi ekan, bitta onada shitadan beri kirguncha ma'da 10 ta bo'lib kelyapti. 9 ta bersa olmayapti, 10 ta bo'lish kerak, bittani chiqar deyapti. Ular ikkilanmagan ular. Alloh va Rasulni birinchi o'rinda ko'rgan. Ikkinchidan, va yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir kishini iymonda mazasini tushunish uchun ikkinchi shart, bir kishini yaxshi ko'rsak, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rish kerak. Bunday qarang atrofingizda. Bitta shunaqa do'stingiz bormi? Uni puli ham qiziqtirmaydi sizni. Tanish bilishi ham, otasi kimligi ham, mashinasi ham, chiroyi ham, quvvati ham, faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan bir dona do'stingiz bo'lsa, hayotda yashashga arziydi. Lekin afsus bo'lsin, ko'pchiligimiz unaqa do'st yo'q. Boringizda, yo'g'ingizda bir xil muomala qilmaydi. Ko'p aytamiz, ha, ham bo'lsa, hamma salom beradi, peshkom qilsang, chunki biz o'shunga loyiqmiz. Chunki biz Faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan, do'stga loyiq emasmiz, biz o'zimizni yaxshi ko'rmaymiz-da. Sahobiylar qanaqa bo'lgan? Sahobiylar jonini ham bergan. Va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zi muhtoj bo'lib, zor bo'lib turgan bo'lsa ham nima qilgan? Birodariga bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhojirlar Makka dan ko'chib borganda ansorlardan aka-uka tutinishlikka buyurdi. Shundaymi? Abdurrahmon ibn Afkan bitta Madinalikda Ansorni akuka tutirib qo'yganda, hali Ansorning gapini qarang. Ikkita hovlim bor deyapti. Ikkita uyim bor. Bittasini oling deydi. Ikkita ayolim bor. Yoqqanini men talaqqa beraman, uylanib oling deyapti. Ikkita zapaska balonim bor, bekarga berib yuboraman demayapti. Biz o'shunga ham yaramaymiz. Bitta telefonni berib yubormayapti, birodarlar. Borini yamini beryapti. O'shuning uchun Alloh rozi bo'lgan ulardan. Birodarini mana shunday yaxshi ko'rgan. Ma tahabba isnani fillahi illa kana habbuhuma ila Allohi ashabbuhuma hubban li sohibihi. Ikkita odam bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rsa deydi. Shulardan qaysinisi Alloh ko'proq yaxshi ko'radi desa, qaysinisi qaysinisini ko'proq yaxshi ko'rgan bo'lsa. Bir ikkinchisini ko'proq yaxshi ko'radimi? Ko'proq yaxshi ko'rayotgan Alloh yaxshi ko'raveradi deydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "La anfaqta ma fil ardi jami'an ma bayna qulubihim." Ey Muhammad alayhisalom, siz dunyodagi hamma boylikni hammasiga tarqatib bir-birlar bilan do'st bo'linglar deganingizda ham ularning qalbini ulfat qila olmasdingiz deydi. Lekin biz ularning qalbini iymon bilan ulfat qildik deydi. Shunday emasmi? Iymoniy birodarlik hech narsaga barobar olmaydi. Oddiy narsa, oddiy narsa. Mana La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birodariga ravo ko'rmagunicha musulmon bo'lmaydi. Biz avval o'zimizga ravo ko'ramiz, oshib qolsa yana o'zimizga ravo ko'ramiz. O'zi oshirmaymiz biz. Avval o'zimizga ravo ko'ramiz. O'shuning uchun bizni Alloh uchun birov yaxshi ko'rmayapti. O'sha deylik, to'rtta olganingizda ikkita oshingiz esiga kelmaydi, chunki u oshingiz ham esiga kelmaydi-da. Saqizlab olib qo'yishlik. Yana qayta aytamiz, o'zimizga yarasha. Endi qarang atrofingizga, kimlar atrofingizda? Bu Alloh taoloda bir sunnat ekan, ichkilik tur to'r ekan. O'zing kim bo'lsang, ulfating shunaqa. Agar birodarimiz yaxshi ko'rsak, birodarlar, yaxshilik yomon ko'ramiz. Bitta dalil. Bolangizni yaxshi ko'rasizsa, Bolangizni albatta yaxshi ko'rasiz. Alloh taolo qalbingizga mehrni solib qo'ygan. Bolangizni yaxshi ko'rasiz, o'zingizga ravo ko'rmaydigan narsani ham ravo ko'rib, bola uchun ishlaysiz. Bolam qiylanmasin. Bolam chaqam. Uy solib berasiz, mashina berib, mendan keyin nima qilmasin? Bolangizni yaxshi ko'rganligingiz uchun qilasiz bu yaxshilikni. Lekin birodaringizni yaxshi ko'rmaysiz bu darajada, o'shuning uchun unga muruvvatingizni qila olmaysiz. Mana qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Aynal mutahabbuna fi al yawmi uzilluhum bi zilli la yawma la zilla illa." Juda bir hadislar ko'p bu to'g'rida. Alloh yo'lida meni yaxshi ko'rgan, meni yo'limda bir-birini yaxshi ko'rganlar bormi? Bugun hech qanday soya bo'lmaydigan qiyomat kunida men o'zimni soyam bilan soyalantiraman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana ko'p hadislarda birodarchilik, uquvaga bir ishora qilgan. Ulamolardan bittasiga bittasi kelib aytar ekan. Kitoblarda keladi. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deydi. Rasulullohda hadis bor. Kim birodar Alloh uchun yaxshi ko'rsa, bildirib qo'ysin bor. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb aytib qo'ysin deydi. Abu Hurayra roziyallohu anhu. Shunda haligi kishi olimga kelib aytadiki, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deydi. Desa, rostdanmi deydi? Rostdan deydi. Rostdanmi? Rostdan. 3 marta so'raydi. Xursand bo'lingda" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bunday deganini eshitdim. Alloh uchun ruhni yaxshi ko'rganlarni Alloh taolo qiyomatda o'zini soyasida soylantiradi degan. Jannat ekansan deydi. Yana bir odam kelib, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deganda 3 marta so'rasa 3 marta ha deydi. Desa, hali olim aytadi, ha deydi. Tayyormisan shunga desa, tayyorman deydi. Bo'lmasa eshit deydi. men seni molingga sendan ko'ra ko'proq haqliman dedi. Men seni joningga sendan ko'ra ko'proq haqliman. Tayyormisan shunga dedi. Oldingda inonni ko'tarib ketaman, indamasliging kerak. Ustingda ilash kuyib ketaman, indamasliging kerak. Men uchun joningni ber Xudo yo'lida desam, berasan. Shunga tayyormisan desa, hali odam o'ylab qoladi-da, yo'q, bunga hali yetdi ekan dedi. Dunyo uchun qilingan muhabbatni yaxshi bilamiz. Dunyo uchun qilingan muhabbat dunyoda mashaqqatni o'zi. Alloh uchun qilingan muhabbat bo'lsa bir-biriga, dunyoda o'zi bir huzur, halovat, rohat, oxiratda bu jannatga olib boradi. Bu mavzuni gapirsak ko'p, o'zi ham ko'payib ham ketyapti. Mo'ta g'azotida mana issiq musulmonlar uzoq masofaga borishgan, cho'l bosib jihod maydonida jang ketayotganda bir sahobiy yaralangan holda yotadi. Ya'ni issiq, qon oqyapti, tomoq qurigan. O'lishga kelgan. Tomoq yopishib qoladi, o'ladi. Suv deydi. Haligi yaradorlarga qarab yurgan jaymandan yigit bitta piyolada suvni olib keladi. Tumshug'iga tutib, endi ichida tursa, "O, nador bittasi yana suv" deydi. U ham yaralanib yotgan bo'ladi. Qarang, mana bu sahobiy Jalil bir ho'plab turib o'tkazib yuborsa bo'lar edi. O'lmay turar edi. shu bir ho'plam suv qoldi, shuni olsa o'lmay turadi. U pul emas, mashina emas, u bog'li dunyo emas. Bir xoplam suvni xoplab olib obor desa bo'lar edi. Lekin shuni qarang. Obor nariginga, la ilaha ahvachi minni. Ehtimol mendan ko'ra muhtojroqdir, obor unga dedi. Haliginga obordi. U tumshug'iga tutib, endi ichaman dedi, 300 so'mdan darozda suv dedi. U ham yaralanib yotgan edi. Bu nimaga unga suvni jo'natdi, bilasizlarmi? Chunki u ham bunga loyiq do'st. Nariginga obor dedi. Loqqa tishib qo'ymadi. Agar ichib qo'yganda mana ham ichadigan bo'lar edi. Bu ichmadimi? Demak, shunga loyiq do'su. Uchinchisi yo bordi. Suv do'di, unga olib bordi. Uchinchisiga olib keldi. Hayotda bir ho'plam suv ushlab turadi ularda. Ehtimol o'lmay qolar, ehtimol yarasini qonini baylab qo'yadi. Lekin shu o'rinda jonini fido qilishiga tayyor bo'lyapti. Yetib oboradi bir xoblab bersa, bizni shunchamiz. O'zimga ham tushib qolay, Uchinchisiga olib keluvdi, monol chidamay ketdi. Uni tumshug'iga tutdi, monol suv dedi. Narigi unga loyiq. Bu bunga loyiq. Shunda suvni olib keluvdi, bu o'luvdi o'sha. Bir piyola suvni ustida Allohning roziligini sotib olishadi. Bir piyola suv bilan birodarlar. Puli bilan emas, boshqasi bilan emas, bir piyola suvni ustida jannat bo'lib ketishyapti. Qaranglar birodarlar, Alloh shuni yaxshi ko'rganlarni Alloh taolo bir piyola suv bilan shahid qilar ekan. Narigisi suvda oborgicha o'ldi. U ham Parvardigorning diydoriga yetdi. Uchinchisi suvda dab kelsa, u ham o'ldi. Hech kim ichmadi ahli suvni. Va yusiruna ala anfusihim wa law kana bikum khasasa. Shu o'zlariga xos bo'lib, faqat o'zlari shu suvga zor bo'lib turganda ham birodarni ustun ko'rgan o'zidan. Bizda bormi shu sifat? Biz birodarlarni qo'yaylik, aka ukamizga bunaqa bir mehrimiz yo'q qalbimizda. Ya to'g'ri aytyapmanmi? Iymonni mazasini tushirish uchun Alloh va Rasuli birinchi o'rinda bo'lish kerak va bir kishini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz faqat Alloh uchun yaxshi ko'rishingiz kerak va uchinchisi va yakrohan yahuda fil kufri kama yakrohan yuqdafa fil nar. Allohni yaxshi ko'rdingiz? Payg'ambarni birinchi o'ringa qo'ydingiz? Bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rdingiz? Uchinchisi endi iymonga kelib, iymonda ibodatni mazasini tushunib qolganingizdan keyin eski hayotga qaytasanmi desa, nima deysiz? Agar u yoq ham bu yoq ham bo'layotgan bo'lsa, hali qaytmabsiz bu yoqdan, birodar. Hali insofga kelmabsiz. O'tga tushishlikni yomon ko'rgandek, o'tga tushishlikdan qo'rqqandek, qo'rqadigan bo'lsa orqaga qaytib yo Alloh o'tgan hayotimga qaytarib qo'ymagin Alloh o'tgan hayotimga qaytarib qo'ymagin degan xavotir bormi? Iymonning masalasini tushunibsiz. Bitta misol. Faras qilaylik. Faras qilaylik. 45 yili urush bo'lgan. Tugagan. Bomba tashlagan mahalda odamlar kelib yashinadigan bunkerlar bo'lgan. Ichida yemoq ichmog'i oziq-ovqati, haligi havo kiradigan sistemasi, xullas bir er-xotin kirdida o'tib bomba bosdi, yopilib qoldi. Chiqishga imkoniyat yo'q. Lekin oziq-ovqat, ha, lampochkalar, havolar keladi, yashadi. Bir necha yil umr ko'rishdi. Alloh ularga farzand berdi faras qilaylik. Bolasi 10 ga kirdi, 15 ga kirdi. Shuning ichida 10 yil 15 yil yashashdi. Hamma yetarliligi uchun faraz qilaylik. Endi shu bunkerning ichida tug'ilgan, shu qorong'i kanalizatsiyalar ichida yurib katta bo'lgan bola boshqa dunyo bor desa, tasavvur qila oladimi? Nimaga? Ko'rgani yo'qda. Ko'rgani yo'qda. Iymoniy hayot zo'r bo'ladi. ish bola bo'lmasa ham xotirjam yashaysan desa, bunday faraz qilamiz antenani chiqarib turib. Biz tasavvur qila olmaymiz. Chunki bizni kallalarimiz boshqa narsalar bilan to'lib qolgan. Hali bola shuning ichidagi hayotni hayot deb qabul qila oladi, birodarlar, shunaqa hayot bu hayot. Rozi bo'lib yashab, chunki boshqani ko'rmadi-da, solishtiradigan hech narsasi yo'q-da. Yurib, o'ynab yuribdi shu kanalizatsiyalar ichida. Biroq Alloh taolo taqdiri bilan bir tevaga chiqadigan luki bor shotiga ilashib qoldi. O'ralashib, o'ralashib bordi-yu, lukni ochib turib chiqdi, ko'zi orib ketdi yorona. Chunki qorong'ida yuraverganib qolganda ko'ziga og'ir botdi. Ozgina oldab-oldab ko'rga sotib turib chiqdi, chiqsa dunyo boshqacha ekan. Osmon ko'mkak ekan, quyosh bor ekan, ko'katlar bor ekan, hid bor ekan. Endi shu yigit xilma-xil mevalar bor ekan konservadan boshqa. Shu tashqaridagi hayotni ko'rgandan keyin qaytishni xolamidi? Biz chiqdikmi o'shkan kanazasidan? Hozir ko'zimizga og'ir botyapti, shu kallamizni chiqaryapmiz-da, islomiy hayotga qaytaylik deyapmiz. Hali bolani ko'zimizda qiylanganda biz ham qiylanyapmiz hayotda. Islomiy hukmlarda tatbiq qilgani og'ir botyapti, tushuna olmayapmiz. O'sha oldab-oldab ko'zini ko'r qolmasdan chiqib oluvdi, yutdimi? Birodalar, iymon, islom degan hayotni tatib ko'raylik nazasini. Bir e, ziyofatda o'yanadik. bir mehmon bo'lib o'tirgan bola birodarni yetalab kelgan ekan, chiqib ketdi, hammamiz tarqadi keyin uchrashib qoldik, aytyapti shu odam. Haliga men bilan kelgan bola deydi, ozgina ollohni zikri bo'ldi, ozgina mav'izalar qilindi, Qur'on o'qildi, tarqadik. U yigit o'zini yetalab kelgan oshnasi bilan ma'zariyadiga boribdi bir joyga. O'rtada 10 minut vaqt o'tgan. ollohni zikri bo'layotgan ollohni rahmati yog'iladigan majlisdan chiqqanda ma'zariyadiga borgan. Ma'zariyada bilamiz nima bo'ladi. 1 metr tutun, so'kinish, aroq, ichkilik, ma'siyat o'shuncha haligi odam 10 minutda u majlisdan bu majlisga borganda ko'zi ko'ribdi farqni. Biz ham o'sha qaylik 15 yil, 20 yil burun Alloh taolo qaytardi. Endi eski xalqqa qatishlikda o'tga tushdi yomon ko'rgandek qo'qib ehtiyot bo'layotgan bo'lsak, demak iymonning namozasini tushunibmiz. Demak totib ko'ribmiz. Endi qayta bunkirga tushmaymiz. Falasun man kunna fihi wajada halawatal iymon Kimda quyidagi 3 ta sifat bo'lsa, Alloh taolo unga albatta iymonning mazasini toptiribdi. Alloh va rasuli birinchi o'rinda bo'lsa, bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa va eski hayotga, iymonsizlik hayotiga qaytishlikni, o'tga qaytishni yomon ko'rganda yomon ko'rsa, shu kishi iymonning mazasini totib ko'ribdi asaldi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo iymon namozasini tushunib yashaydiganlardan qilgan bo'lsin. Chunki bu eshitilayotgan mavzular har qancha qulog'imizga yoqmasin, har qancha bir chiroyli bo'lib o'tirayotgan bo'lmasin, agar tatbiq bo'lmaydigan bo'lsa, foydasi yo'q. Alloh taolo shifo topgan bandalarga qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.